Gde si? Kuz, e, kuz, njega, on će to da sredi... Evo, matori! Čekaj, idi vam, stani, stani. Žurim, a... Imam moj dem. E. Možda poučeš ovim u E, stani, stani, slušaj, žurim, ne mogu sad ništa... Ne, ne mogu... Kako se ne? brate? Čekaj, ovo, ovo, ovo će možda ti pomoći. Alo, brate, žurim, brate. Pa sad, sad Ljubim si, žalostno. Ajde, daj mi. Ajmo. Dobro, ajde. Ljubim te. Okej, okej, ajde, če, če.